Հակարակուրդը շարունակում է խախտել քրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը կմասնակցեն նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Ֆրանսիայի գործընկերոջն է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության հարցում պետք է կարևոր դերակատարություն ստանձնի միջազգային հանրությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկվել։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից 60, 82 եւ 120 մմ-անոց mm ականանետներից եւ ձերքի հակատանկային նռնականետից խախտել գրագի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, պաշտպանության բանակի Արաչապա զորամասերը հիմնականում ցուցաբերել են զսվածություն եւ պատասխանատվողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Մայիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածի ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը եւ վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները։ Մոսկվան ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրումը նվազեցնելու եւ Բաքվին ու Երևանին փոխզիջման որոնման համար երկխոսության վերադարձնելու ուղղությամբ ցանկացած քայլ։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ես կոնկրետ այդ տեղեկության վերաբերյալ ասելու բան դեռ չունեմ։ Իհարկե, Մոսկվայում ողջունում են ցանկացած քայլ, որը նպատակ ունի նվազեցնել հակամարտության գոտում լարվածությունը եւ վերադառնալ երկխոսության քաղաքական կարգավորման տարբերակի որոնման համար, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք Կրեմլը տեղյակ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պլանավորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ ներկա լինել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպմանը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Եկող շաբաթ Վեննայում պլանավորվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որին պլանավորվում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների ներկայությունը, ասել է Զախարովան։ Երեք Փարիզում հանդիպել են Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Ժան-Մարկ Էյրոն եւ Էդվարդ Նալբանդյանը։ Բանակցությունների առանցքային հարցներ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Էդվարդ Նալբանդյանը գործընկերոջը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, կարևորելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ միասին հետևողական ջանքերը։ Ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածը բացառելու եւ հիմնախնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարով հանգուցալուծելու ուղղությամբ։ Զրուցակիցները համակարծիք էին, որ ուժի կիրառումը անընդունելի է եւ բանակցային ճանապարհով կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Նրանք ընդգծել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում 1994-1995 թվականներին զինադադարի հաստատման եւ դրա ամրապնման մասին երրակողմ անժամկետ համաձայնագրերի կարեւորությունը եւ դրանց լիակատար իրականացման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում երկուստեք ընդգծվել հրադադարի խախտումների եւ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման եւ հակամարտության գոտում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ թիմի կարողությունների ընդլայնման հրատապությունն է։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության արցում այսօր ամենակարևորը խաղաղության եւ կայունության պահպանումն է, եւ այս գործում կարևոր դերակատարություն պետք է ստանձնեն ոչ միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այլև միջազգային հանրությունն ընդհանրապես։ Այս մասին նշել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը։ Պետք է քննարկվեն հենց այդ հարցերը։ Ճիշտ չէ քննարկել այլ հարցեր, քանի որ հիմնական խնդիրը դա է։ Նաև շփման գծում միջադեպերի հսկման համապատասխան մեխանիզմների ներդրումը, այդ թվում տեխնիկական միջոցները, որոնք կհսկեն իրավիճակը, կորոշեն խախտումների վայրը, ժամը, նաև թե որ կողմն է խախտում։ Եթե դրանք էլ օգուտ չտան, այլ ջանքեր պետք է գործադրել, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա ասել է, որ մինչև բանակցային գործընթացը սկսելը պետք է այդ մեխանիզմները ներ տրվեն, ավելի մեծ պրակտիկ քայլեր ձեռնարկեն այդ ուղությամբ, եւ այդ դեպքում գուցե դրական ձեռքբերումներ լինեն։ Իսկ այս պահին, քանի դեռ դա չկա, կարգավորման սցենարների մասին խոսելն անիմաստ է։ Դավիթ Բաբայանի խոսքում միջազգային միջնորդները պետք է հասցեական լինեն իրենց հայտարարություններում։ Նաև պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի վերականգնվի բնակցությունների լիարժեք ձևաչափը, հատկապես որ Ադրբեջանը քարորիա պատերազմում ապացուցեց, որ պատերազմում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ։ Էդ ոնց է, մեզ այդ պատերազմում է, բայց չի ուզում մեզ այդ բանակցել, ասել է նա. Երբ մարտադաշտում հրանոթները լռում են, պայքարը թեժանում է քաղաքական դաշտում։ Թեմայի շուրջ Յուլիա Վանյանն այսօր զրուցել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շանազարյանի հետ։ Ինչպես հայտնի է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների առաջկա հնարավոր հանդիպման մասին հայտարարությամբ։ Ներկայումս փակողային վիճակում գտնվող բանակցային գործընթացն ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող է ունենալ։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը երեք նախապայման է առաջադրել եւ բոլոր այդ նախապայմանները վերաբերվում են հիմնական անվտանգության երաշխիքներին։ Գումարած քաղաքական կարևորագույն խնդիրը նա Ադրբեջանի գործողությունները ագրեսիա որակելու պահանջն է։ Այսինքն հասկանալի է, եթե այս նախապայմաններից եկուզ այս կետը կատարվի, ապա Ադրբեջանը չփելու են որպես ագրեսոր կողմի հետ, իսկ դա միջազգային իրավունքում բավական շատ պատժամիջոցներ է ենթադրում եւ բանակցային թույլ դիրքորոշում։ Չնայած Ադրբեջանի կրած հերթական պարտության Սարգսյանը Բաքուն այնուամենայնիվ շարունակում է մաքսիմալիստական մոտեցումներ ներկայացնել բանակցային սեղանի շուրջ, ինչով բացատրել զրուցակցից խոսքով փորձեցին ձերբազատվել 94-95 թվականներին կնքված հրադադարի պայմանագրից, որտեղ Արցախը կտորագրող կողմ էր, բայց դա չհաջողվեց, ինչը խոսում է մասին, որ Ադրբեջանի քաղաքական մոտեցումները համենայն դեպս անկարելի չեն ոչ հայկական կողմի համար, ինչը բնական է, եւ ոչ էլ միջնորդ կողմերի համար։ Մենք դա ակնհայտ տեսանք Ռուսաստանի արտգործնախարարի եւ նախարարության հայտարարություններում։ Ադրբեջանի պահանջները երբևէ չեն կարող կյանքի կոչել, որտեղ իրատեսական չեն, իրականության հետ որևէ հառնչություն չունեն, նրանք պահանջում են Արցախից զորքերի ամբողջ ամբողջական ձեռքերում։ Չբնականաբար չի լինելու երբեք, դա բոլորը հասկանում են։ Արդյոք արկա է այն իրավիճակը, երբ երկու կողմերն էլ ձգտում են հանդես գալ թելադրողի դիրքերից։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով Կաջողին նա, ով հարավել ակտիվ դաշտի թե միջազգային հանրության հետ եւ թե առաջերտի սեփական հասարակության շրջանում նախապատրաստելու երկրների երկարատև հակամարտության։ Սա ուղղակի այս պայդրությամբ դա հենց այն կանխատեսումն է, որը կարծում եմ առավել իրական։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանում կատարվել են մոտ 100 հեկտար կարտոֆիլի տունկ, 80 հեկտար բանջարաբոստանային, 50 հեկտար եգիպտացոնին եւ 497 հեկտար այլ մշակաբույսերի գարնանացան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմի պայմաններում թիկնքային աշխատանքներում դանդաղություն արձանագրվեց։ Որոշակի խնդիրներ առաջացան տնտեսության, առանձնապես գյուղատնտեսության մեջ։ Նշեցն է նաև Ղարաբաղյան հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը վերջերս հաջորդի շրջանի համայնքատերերը եւ ֆերմերների հերհանդիպման ժամանակ։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվեցին ինչպես Գարանացանի, այնպես էլ Հնձի նախապատրաստման ու հրդեհների կախագելական ուղղված հարցեր։ Խորհրդակցության ժամանակ արված հանրականների հիման վրա շրջանի գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողները որոշակի հետևություններ են արել եւ մարդկային սուր պայմաններում որոշակի աշխատանքներ են կատարել ինչպես գառնանցանի կատարման, այնպես էլ հակարդերային կանխարգելվածման միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ։ Ինչպես նշեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոչյանը, աշխատանքները տարվել աշնանացան հացահայտականների ցանցերի խնամքի եւ անդուցների եւ հակարդերային միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 9534 հեկտար աշնանացան։ Աշխատանքները տարում նաեւ հակարդերային միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անունը առընթեր Պարկարար Սարայցյան հաջորդի ստորաբաժանման հետ մեկտեղ իրականացվել հակարդերային միջոցառումներ Դաշնամիջյան ճանապարհների եւ մայրուղիների երկկողմանի տարածքներում։ Ըստ բաժնի վարիչի առաջկա աշխատանքները նպատակաուղված են գառնացանի ավարտին հակարդային միջոցառումի իրականացմանը եւ երկհավաքի աշխատանքների կազմակերպման վրա դուք լսում եք լուրեր։ Մասնագետների կարծիքով Արցախի մեղրը համի եւ որակի առումով մրցունակ է ցանկացած շուկայում։ Վերջին տարիներս հանրապետությունում նախաձեռնել են մի շարք ծրագրեր ուղղված գյուղատնտեսության աշխուղի զարգացմանը։ Հերթական ծրագիրը, որ միանգամայն գործնական ու շահեկան է մեղվաբուծության զարգացման համար, օրերը սկսեց կյանքի կոչվել։ Բելալալայանի ռեպորտաժը Քաշաթաղի շրջանում գյուղացու եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկը մեղվաբուծությունն է։ Մեղվագործները կատակում են. մեղրը մեր ոսկին է, ոչ փչանում է, ոչ էլ էժանանում, եթե նույն սեզոնին չի վաճառվում, վաճառվում է նույն սեզոնին, ասում են գյուղացիները։ Շրջանում, ինչպես տեղեկացնում է վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանը, մեղվապեթակների թիվն արդեն անցել է 5000-ից։ Ծրագիրը, որ իրականություն դարձավ Բերձորում, վստահաբար կնպաստի փեթակների քանակի, ըստ այդմ նաև գյուղացու եկամտի աճին։ Այսուհետ մեղվապեթակների խնամքի, մեղրի արտադրության պարագաների ու նյութերի համար մեղվագործները ստիպված չեն լինի հասնել Երևան։ Թուֆենկյան հիմնադրամի խողովակներով Բելգիահայ բարերար Անդրե Կումուշչյանի ֆինանսական միջոցներով Բերձորում բացվել է մոմաթերթ կոկոսի արտադրամաս, որին կից կգործի նաև մեղվագործի խանութը։ Բարերարը վստահեցնում է այս ծրագրին կհաջորդեն նաև այլ ծրագրեր։ Երկու բանը շատ կարևոր են՝ երկու օքի կորց կուտան հոս բերձորը, երկու օքին պիտի աշխատին հոս եւ երկրորդը պիտի օգնե բոլոր օքին, որ պետակունին եւ որ ասմոմատերտը կնանք հոս անեն եւ կնել։ Թուֆենկյան հիմնադրամը, որ հատկապես աչքի է ընկնում Քաշաթաղում վերաբնակեցման ծրագրերին աջակցելու նախաձեռնություններով, քաջատեղյակ լինելով հայրենադարձների խնդիրներին, նախաձեռնել են նաև նշված ծրագիրը համոզմունքով, որ էականորեն կթեթևացնի շրջանի մեղվագործի աշխատանքը։ Մոտիկ դեղ չկար, որ գնար իրենց հումնյութ դրամատրել, հատկապես մոմաթերթը մարդիկ գնում էին հերու տեղեր, գնում էին Երևան, գնում էին Արտիկ, այլ տեղեր, իրենց մոմաթեր դժարելու եւ մշակելու։ Դա իհարկե թանկ հաճույք դարձած է եւ մտածեցինք, որ եթե տեղական արտադրություն լինի, համ աշխատատեղեր կստեղծի տեղական բնակչության համար, համ տեղական մեղվաբաններուն համար շատ ավելի հեշտ եւ աժանցև գճարե, որ իրենց մոմաթեր դեհեշտությամբ վերցնեն։ Ինչ վերաբերում է հիմնադրամի շրջանակներում բիզնես ծրագրերի իրականացմանը, ապա դրա համար հիմքերը օրենսդրությամբ են ամրագրված։ Այստեղի օրենքներու համաձայն հիմնադրամները կարան աշխատին բիզնեսի ոլորտներում պայմանով, որ ցերբերած շահը, ցերբերած եգամուտը հետ կներտնվի այլ փորեփարեգործական ծրագիրներում։ Ուրեմն այդ համակարգով մենք շարժվում ենք։ Եթե շահ լինի, բարդացի է շահը հետ պիտի ներդնենք, այլ ծրագիրների լինի գյուղտնտեսական կամ ինֆրաստրուկտուրային կամ այլն։ Մեղվաբուծության համար նպաստավոր պայմանները չեն սահմանափակվի միայն արտադրության խթանման ծրագրերով։ Կա նաև մթերքի իրացման խնդիր, որի ուղղությամբ բանակցություններ կվարվեն տեղական մեղրը կազմակերպված ձևով արտերկրի շուկաներ արտահանելու համար։ Այլ կերպ մեղրի արտադրությունը քաշաթաղում կդրվի ամուր հիմքերի վրա համոզված է վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանը։ Արտադրող հարտադրի եւ հանձնի որևէ մեկին։ Մարտիկ ունեն 100 պետակ, եթե իրացման խնդիրը լուծեք ավելացան 200, 300 եւ գիտեք, որ մեր շրջանում բավականին որակով մեղր է արտադրում։ Մեր շրջանից փոքր քանակությամբ արտ երկիր է գնում, Լիբանան է գնում, Գերմանիան, նույնիսկ Ամերիկա են տանում, բայց փոքր քանակությամբ, որտեղ մեծ քանակություն տանելու համար պետք է արդեն զբաղվել լուրջ այդ մասնակցությամբ, դրա համար պետք է լինեն մասնագետներ, ներկրողներ, արտահանողներ։ Հույս ունեմ, որ այս փոքր արտադրամասի հիմնում կնպաստի արտադրանքի արտահանման, արտաքին շուկա դուրս գալու։ Բելալալայան այսօր Մարզասերների համար պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում վայբի Օվարկացով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբ รา համը ռինգ կվերադառնա հուլիսի 16-ին Բերլինում։ Դա կլինի հայ բրոնզկամարտիկի առաջին մենամարտը Լաս Վեգասում մեքսիկացի Ջիլբերտո Ռամիրեսից գրած պարտությունից հետո։ Ես պատրաստ չեմ հրաժեշտ տալ սպորտին, որը շատ եմ սիրում։ Ռամիրեսի դեմ մենամարտը չընթացավ նախատեսվածով, բայց ես խոստանում եմ, որ դա չի կրկնվի։ Ես ցուցադրեմ, որ կարող եմ ավելի լավ մենամարտել եւ դարձյալ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Դա է իմ մեծագույն ցանկությունը ասել է Արթուր Աբրահամը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարեմտյան կամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։